de kant 4500 L, in drie poorten, namelijk, die poort van Joseph, 1, die poort van Benjamin, 1, die poort van Dan, 1. In die zijde kant 4500 lengte maat, in drie poorten, die poort van Ismion, 1, die poort van Isaskar, 1, die poort van Is, Boon, 1. Die weste kant 4500, hulle poorte 3, die poort van Gad, 1, die poort van Osser, 1. Die poort van Enftali, 1. Rondom 18.000 L. In die naam van die stad zal van vandaag af wees, die Jere is daar.